uwo mukuru w'igihugu yashinze leta y'abasivile igenekerezo rya cumi mu kakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu iyo leta yamaze iminsi ijana itarenga maze iratembagazwa abategetsi baragandagugwa abanyagihugu isinzi baratikizwa abandi barahunga abandi nabo bafata inzira ijya mu ishyamba kurwanya ubutegetsi amatora y'imigambi myinshi yasubiye kuba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ashyira ku butegetsi umugambwe CNDD-FDD wari usanzwe wahoze ari umuhari ugwana umukuru w'igihugu abanyakwigendera Pierre Nkuru nziza yongera gutorwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi no mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu twihweje ibyo byose mbega no munsi twavuga yuko itsimbatazwa ry'ingendo ya demokarasi ishingiye ku matora no kuzina inkingi mu burundi yoba igeze ku rugero rungana gute intambamyi zibangamira itsimbatazwa rya demokarasi zoba ari izihe hokorwa iki kugira ngo demokarasi mu burundi itsimbatare ishinga imizi haba ku nkingi y'amatora no ku zindi nkingi ziranga demokarasi kugira ngo dushyirya nino ibyo byose turi hano ku nama turi kumwe n'abatumire batatu hari honorable Martin Niteretse eh, mu Burundi hariho demokarasi mwana nabivuze namwebwe ko demokrasi yatanguye kera ketse ko yagira burabuzwa mhm. eh, turabye duhereye kuri gwa gasore atogo mirongo itandatu na rimwe demokarasi yari itanguye mugabo imbere ko tujaho umuntu naraba n'imbere yaho kungene igihugu cyari kibayeho twaragize mhm. ingorane eh, amukoroni amaze gushika mu Burundi aravangura abantu kuko hariho demokarasi yari ihari ku mhm. bami mubwo umukoroni yashimye kwibandanya acuzaniye ibyiwe mugabo na demokrasi twatanguye mu gihumbi kimwe ukwikukira narabonye ko burya benshi bazi ko twikukiye rwose mugabo uri kurabiraba twikukiye ku bw'idarapo mm. kuko umuzungu hajya ntiyagiye umuzungu ntiyigeze agenda twarikukiye twarikukiye mugabo urayavye ivyakurikiye mhm. burya umuzungu ntiyagiye naho yagiye umuzungu yera eh, ariwe yarabasitse none kwikukira vyasigura ko abazungu bagenda yaba bategeza gusubiza ubutegetsi eh, bene bene ubutegetsi rero baracyabufise none uri kuraraba ibikorera vyabaye ejo bundi 1993 bicandadaye hajya bavuga ko igihugu cikukiye sawa sawa nyene mu mutima ikintu citwa nation kiri mu mutima mm. nta muntu yofora inkongwa agiye kurasa umukuru w'igihugu mhm. oya ubundi we yambwiye ati bujya mu burundi abazungu baje kurasa mu burundi oya reka ndabivuga neza mhm. abarundi bavuga ati hariho uwabivuze neza mu muhinga yavuze ati bujya kijya gihe nta basirikare twari dufise nta n'abajandarume mhm. twa dufise twari dufise abarashi twari dufise abarashi kuko wa musirikare arasa umukuru w'igihugu uko umusirikare acunga imbibe z'igihugu agakingira igihugu Mm-hmm. umujandarume acunga itunga ry'abanyagihugu agatucunga n'abanyagihugu atawubononera mu mm-hmm. guhuza yumva umuntu avuze ati genda agiye kurasa umukuru w'igihugu n'uwonyisha no kwemera nka fana mugose zofa nemeye ko uwo muntu yari umusirikare mm-hmm. yari umusirikare oya ubu barabarashi batumwe n'abazungu mm. eh, abazungu bashobora kuba batumye bari kure mugabo bafise ababaserukira mu Burundi batumye bijya biba jewe ku mutima iwanje nivyo nivyo numva utiriwe na demokarasi demokrasi rero ico gihe urazi ko baciye bayicungariza mirongo itandatu na rimwe ntiyakibaye kibayeyo mirongo icenda na gatatu amatora aheze turiko turavuga ati ashi mugabo muravuze ko vyamaze umwanya rumero rumara imisi itarenga ijana mhm. baca baramwica ivyakurikiye murabibona kuduga gushika haze amasezerano yarusha usezerano rero mu ngiro buke buke hama turaja mu matora mhm. mu bibiri na gatanu mu bibiri na gatanu none twavuga ko demokrasi yayitanguye rero kuboneka inyenyeri za demokrasi zitanguye kuboneka kuko mhm. eh, twaratoye mu bibiri na gatanu Eh, biriko biraza bukebuka abarundi bariko barabona neza ivyarivyo mm. eh, ndaguha akarorero wanabivuze wabicije mu gatonya ati na cumi na mhm. mwarabonye ingene byagenze abazungu bose bari bavuze ngo bazogira basket found ikigega hamwe cyo guterera amatora mhm. kugira amatora abe mu mm. bibiri na cumi na gatanu mhm. ukwezi kumwe ngira ngo amatora batekera twabo twose barigira ngo abagabo n'ibimenye iyo tutaba turiko turabona neza intumbiro kwikukira kuko turakengurika cyane nyine ishubahiro nyakwigendera Petero Nkurunziza mhm. kuko yadushizemwe agatima ko kurinda e, kurinda kugira duce twironderera amafaranga ubwo nyene je simvuga umuntu mvuga ivyavuzwe wabivuze uca umumenye yavuze ati jewe amatora sinemeye ibyo bavuze ngomba bandanye ariko ni demokarasi nivyo ni demokarasi mugabo mugabo ubyumvise ukungene bivugwa ucumva kumenga harimo n'akandi kantu mm. kuko urumva uritwaye muri sentare mm-hmm. burya sentare y'igihugu sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ku n'amatora ugiciye urubanza biba bihetse reka ndagarukaho tuza kugira ku ntamamyi olivier nkuru nziza muri iprona tiko turavuga ngo demokrasi mwe muremeza ko iriho muri iprona kandi naho iprona yo yatanguye kiya gihe cy'intwaro ya cyami yavaho ari iprona yiganze ubutegetsi Jerome nabyumvise muri ko murabivuga wowe umugambi w'ipro nanga ucanguba ngo umugambi umwe mhm. nkuko umengana eh. umugambi w'ipro nababikoze nkuko ushinga mukenguza amateka bivuze eh. eh, nukuri ukuri demokarasi mu Burundi yari yaraje kandi yari yaratsimbataye kuko mu gushiraho mu kuronka independence abarundi baciye mu matora kandi imigambwe myinshi barahiganwa mhm. Eh, nk'uko babivuze rero ntabwo ndabivuga hariho itegeko ry'itariki mirongo ibiri na zitatu eh, ku icumi na rimwe mu bihumbi kimwe na n'amajana cyenda mirongo itandatu na gatandatu ryafuse imigambwe ryari ry'umwami si umugambwe iporona wavuze ngo futa hmm. ni umwami yavuze ati ndafuse imigambwe yose mugabo hasigara umugambwe iporona kuko iporona umugambwe wari watsinze amatora byari bigoye kuwufuta hmm. ngira abari no gufuta imigambwe yose hanyuma rero umusekiranganje n'umushikiranganji wa mbere icyo gihe ntihaciye n'iminsi itanu nyuma y'iminsi itanu mhm. acacakira ubutegetsi kandi uwacaba umukuru w'umugambwe akongera akaba n'umukuru w'igihugu mhm. n'umugambwe w'iporona demokarasi yawe yaciye ingorane hagati yawo kuko waciye ufatwa nyine mpiri mhm. ukaca usaba uwimye nicyo gituma umuganga w'iporona wagiye gusubira gutera igere yo gusubira kugarukana demokarasi mu gihugu igihe abarundi bamaze kuganira gutsinda amatora mm-hmm. bakabona ko gasore abirukanye neza neza mm. bavuga bati tuzohava tuzoca mu zindi nzira zose cyo kumugandagura umuganga rero wazanye intara yo kwikukira watanguye kuburabuzwa ubwa mbere kandi kuba utarazimangana mm. barawutwara baciye mwabo basoda nyine ugasanga umusoda kuko n'umusoda wagiye ukiga mu gihugu cy'ububirigi ukiri muto bakagutegura neza mm. baje bavuga bati ubu jerome turamuzi azokora ibyo tumubariye Mm-hmm. umuganga w'ipironi waragize ibyo bibazo ariko abarundi bagiye barakura mm-hmm. eh, mirongo icyenda na rimwe irasubira haragaruka demokarasi imigambwe myinshi iraza mm-hmm. icyenda na kabiri irashingwa imigambwe icyenda na gatatu habaye amatora n'ibyo harasubira haba ingorane mhm. ngo ntibishoboka ngo bayibye kubera atangenda ya demokarasi y'ukuntu amatora agenda araba agenda araba mhm. mu bihumbi na cumi na gatanu byabaye uko cyabagakura ahubwo abantu hakwa no kugaruka intambara murabona yuko rero iyo ngendo ya demokarasi mu burundi igenda icumbagira ariko iri kirakomera nizera yuko ingendo ya demokarasi itari iy'amatora gusa ariko haracariho ibindi intwari ibereye haracariho agateka kazina muntu haracariho n'ibindi kugira dukomeze ubutunzi mu iki gihe cy'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri naho nyine nk'uko babivuze barabibonye ko hari abantu bavuga ko ibivuye mu matora birahakwa kugira mugabo kubera iyo ngendo iri kiratsimbatira mu barundi mhm. barabasore bavuga bati tubandanye na hare tuvuga ati tuhafatire kugira demokarasi ariko ariko iprona iheruka gutsinda amatora mu myaka ya 60 61 ntibari abantu babi mu mugambwe w'abadasigana iprona muri kijya kiringo ariko urabivuga kuko nk'uko amategeko abivuga ngira ngo ntiwaronse akanya ko kubiraba kugira ngo ube umusirikare wategerezwa kuba uri umudasigana yiyemera mm. ni ukuvuga rero byari magiriranire mm. eh, ni ukuvuga abantu babi cyari ikibanza cyabo nyine bwite mu mugambwe eh. si ukuvuga ngo nk'uko ariko arashaka kubigizayo eh, muti rero uno munsi wovuga ati muri rero demokarasi we nk'umuntu yanonosoye ibintu kugira ngo umuntu ashobore kwishyura kuri icyo kibazo iyo kuraba ingene yodondanura mu majambo make icyo twita demokarasi nofata impande zibiri novuga ku ruhande rwa mbere yuko demokarasi ari intwaro eh, ishingiye ku mategeko n'inzego byishyirwaho n'abenegihugu mhm. icyo tuvuga yuko abenegihugu ari bo nkomoko ari rwo soko ry'ubutegetsi bashobora kubukoresha eh, bonyine ubwabo Mhm. canke bakabukoresha biciye mu babaserukira mhm. yego aho ni ku ruhande rwa mbere mhm. ku ruhande rugira kabiri si ibyo gusa urundi ruhande rugira kabiri demokrasi ni imico n'imigenzo ijyanye mvuge nti n'ubwo bwoko bw'intwaro ni ukuvuga iki ni ukuvuga demokarasi irashingiye ku mico n'imigenzo idaharirizwa ni ukuvuga iki kwishyira ni ukwizana haba mu gushyikiriza ibyiyumviro haba mu kuja hamwe n'abandi mu mashirahamwe haba mu ku mu kwidegembya aho kuba utemberera mhm. mu gushikiriza ivyiyumviro eh, ico ni kimwe ikindi gira kabiri kungana imbere y'amategeko mhm. ico ni ingendo ikomeye cyane ya demokrasi kandi demokarasi ishingiye ko ikindi kigira gatatu ni ukwihanganiranira mhm. kwihanganiranira murumva yuko twavuze yuko hariho ibintu byinshi bagira umuco w'ukwihanganirana muri ubwo budasa bwabo mhm. aho rero tugaheza rero tugashya tubandanya tugaheza tugashya tuvuga rero yuko hariho no kubahiriza ibi by'agateka ka na muntu mhm. hanyuma tukagira umugenzo kwama tuje inama n'ingingo mhm. kugira ngo abantu bashobore gutorera umuti ingorane zibonetse eh, bidaciye mu ngimba rero demokarasi nizo mpande uko ari zirimo izo nkingi udondaguye zose umuntu rero kubera nayo ko mu Burundi hariyo demokarasi yocyari aziraba ategerezwa kuziraba kuko uvuze ngo naratowe mhm. hanyuma ntuheze ngo ugire ibi bijyanye n'imico n'imigenzo ya mhm. demokarasi ntuzobure mu ntwaro ya demokarasi kuko gutorwa gusa ntibikwiye mhm. amatora ntaze yigere yitiranwa na demokarasi mugabo ni urufunguruzo mhm. Mhm. rushobora rushobora simvuze ngo rutegerezwa rushobora kutwugururira umuryango utwinjiza muri mm-hmm. demokarasi mm-hmm. imigambwe myinshi siyo demokarasi mm-hmm. imigambwe myinshi ni inkingi zishobora kudushigikirira demokarasi kuko urumva imigambwe myinshi idufasha kuronka eh, imigabo n'imigambi dufate nk'akarorero itandukanye n'abitoza benshi batandukanye ku ruhande rumwe ego hariho demokrasi ku rundi ruhande nta demokarasi ihari mm. muti kubera iki ah. ku ruhande rwa mbere ni uko ibwirizwa nshingiro dufise ritubwira mhm. neza ko repubulika y'u Burundi ishingiye ku ntwaro ya demokarasi mhm. kandi muri iryo bwirizwa nshingiro dufise bakatubwira neza yuko abenegihugu ari bo mhm. bashikiriza ubutegetsi mhm. mu majambo yumvikana bakongera bakatubwira kandi ko ubutegetsi bushikirwa biciye mu matora mhm. hanyuma kandi bakayemeza yuko hariho imigambwe myinshi na za nzego ziserukira abenegihugu aho badashoboye gushika zirahari kuri urwo rwego rero demokarasi irahari ntushobora kuvuga yuko demokarasi ihari kuko icyo cyifuzo analize nagize turiko tuvugana n'abantu hari umwihwezo umwihwezo eh, umuntu yavuze ngo abasendefdd fate n'abaparepere b'utu fnr kuri icyo gihe barasa barabagwanya abagwanyi bose eh, babita ngo mhm. n'abasaya mhm. eh, ngo abarobere mhm. ubwo uvuga ati none umuroberi bisigura iki umuroberi cyangwa umwasaya ni umuntu ariko agwanya ubutegetsi eh, umuntu agiye kurwanya ubutegetsi ubugwanije ugiye kugwanya ubutegetsi n'ibigwanisho wanashaka vya leta hagaca haza uwundi muntu amugwanya mhm. abo ninde umurobera cyangwa umwasaye mhm. wasanze arinde we nta nyinshi watoye nyinshi wayironse ni ukuvuga ko abaroberi n'abishe ndadaye bagaca n'umutwe igihugu kijya gihe mhm. abo bita basaya babaye abapeperi bumva bari batoye demokarasi baca barayibanyaga kuko abarundi baramaze kubona iyo baja muri mhm. demokarasi dogiteri uh, ntuze porofeseri deni yabivutse mhm. hari inkingi zitegetswe guhagararira demokrasi hari byo kwishyira no kwizana eh, kwidegebya byo kunganya imbere y'amategeko by'agateka mhm. kazina muntu nyinshi mukuru w'igihugu ejo bundi eh, ari gitega yarabivuze neza ntihagire n'umuntu azoza kunyigisha iby'agateka kazina muntu nimba ari cyo kizoza kizoza kimuzanye arigumira iyo yarari azoba umwanya azoba ataye umwanya mm -hmm. duko nico natorewe mm -hmm. aho novuga ati ico unya caraheze umukuru w'igihugu ibyavumereye kiba kigiye mu kuko uri hasi mu nzego arongoye mm -hmm. agakora ibitandukanye n'iryo yavumereye ego imbere y'uko nshika ngaho nagira mbwire eh, nkuru nziza mm-hmm. olivier yuko Eh, hamwe ibyo yavuze byo bari byo umugambwe w'abadasigana iprona eh, wateye uje imbere kuko mu bihumbi bibiri na cumi mu bari banse ibyavuye mu matora nawe nyine warimwo naho uwo wahavuye ukabandanya waciye yikubita gashi eh, mugabo ntavyibagira uyu w'abadasigana mu ngendo yawo iyo tuvuze ataka kantu wogakosora ari za demokarasi ahubwo ubutungane nibwo bwa demokarasi iyo rero umuntu agize akangonongono byavuye amatora hanyuma akajya kwitwara hanyuma inzego zibijejwe zigacizo manza ibyo ni ingendo ya demokarasi muti rero gatonya gatonya ufata ijambo ntaje jesi navuze ko uwitwaye yagize nabi navuze ko ikibi ni amajambo yaherekeje mhm. mugabo yuko hariho no kurundi ruhande ibyo mbona navuga yuko ari intambamyi bihaze kugira ngo tuvuge neza ibya demokrasi nabyo ndabishyira mu migwi ibiri ubwa mbere nk'uko twabivuze ndabishyira mu mugwi w'ibijyanye n'amategeko mhm. amategeko ariyo abanza kuducira inzira y'icyitwa intwaro ya demokarasi hanyuma nkavuga n'akajambo gatoya ku bijyanye no mhm. ku rubuga ku bijyanye n'amategeko navuze ko ibwirizwa nshingiro ritwemereza neza yuko turi mu ntwaro ya demokarasi mugabo kandi mu ngingo zimwe zimwe z'iyo bwirizwa nshingiro hamwe n'iz'ayandi mategeko eh, ayikomoka ko hariho ingingo zivuga igihushanye cya demokarasi nk'akarorero mhm. navuze ko mu nkingi hariho ukungana imbere y'amategeko mhm. mu ibwirizwa nshingiro mu ngingo y'ijana mirongo irindwi na kane mhm. batubwira yuko abitoje mu kibanza cy'abashingamateka iyo ari uwigenga ategerezwa kuronka ibice mirongo ine ku ijana muri iyo ntara aba yitorejemo ariko iyo ari umunyamugambwe asabwa ko umugambwe wiwe uba waronse ibice bibiri ku rwego rw'igihugu cyose mm. ku bwanje mvuga rero nti uko ni ukutanganisha abantu kandi icyo ni ikintu gihaze gikomeye cyane kuko mhm. abantu bategezwa kungana tugezeho mu higanwa rya politiki kukaba nk'ukundi icyo ni icya mbere hari ubusumbane mhm. kandi ubusumbane eh, ni intambwe ikomeye ku bya mhm. demokarasi ikindi kigira kabiri ni iyi ngingo dufise mu ibwirizwa rigenga amatora tuyifise kuva mu bihumbi bibiri n'icyenda ivuga yuko iyo umushinga amateka cyangwa umukenguza amateka bamwirukanye mu mugambwe cyangwa atanze imihoho mu mugambwe mhm. iyo bamwirukanye akajya mu nzego akitwara hanyuma bikarangira mhm. aca atakaza intebe yiwe y'ubushinga mhm. amateka cyangwa y'ubukenguza amateka tukaba dusanzwe tuzi ko mu ibwirizwa nshingiro nawe batubwira yuko eh, ubuserukizi bw'umushingamateka cyangwa bw'umukenguzamateka ni ubwo ku rwego rw'igihugu cyose ni ukuvuga ko aserukira abarundi aserukira igihugu cyose muri rusange muri rusange mhm. inyungu z'igihugu cyose mhm. muri rusange rero ni ukuvuga nta muntu n'umwe wo mu bamutoye mhm. cyangwa wo mu ntara avamwo cyangwa wo mu mugambwe avamwo cyangwa w'igitsina arimwo cyangwa w'ubwoko arimwo amuha itegeko rero umugambwe uvuze uti uvuye mu mugambwe w'iwanje njyanda kwirukana ni ukuvuga bica bisigura yuko ngaha uwatowe acaja gukorera umugambwe kugira ngo ntibave bamwirukana ngo atakaze ikibanza icyo rero ni ikintu gihambaye cyane kubera iki kuko ni ukuvuga yuko uwo yatowe ntaba karakorera inyungu uwitoza umwe mhm. mu rwego rw'umukuru w'igihugu kandi tuzi yuko haba hari imigambi myinshi kandi haba hari n'imigabo n'imigambi yatanzwe n'abitoza benshi harimo abo mu migambwe n'abigenga rero kuvuga yuko byanditswe mu itegeko gutya bica bisigura amengo n'ibintu mm-hmm. byiza mm-hmm. Eh, aha rero hari ku rwego rw'amategeko mm-hmm. ku rubuga ku rubuga ibyo mbona bimeze nk'ibihaze ni ibitwa ariko turavuga byo kutihanganiranira kuba adasangiye imigambi nk'uko bagenzi baje baravuze biriko biraza mugabo haragera igihe inyonko ikavyuka mm. na cyane cyane nko mu biringo vyegeye amatora mm-hmm. cyangwa hari nk'ibindi bintu bishobora kuba bivyuye induru mu banyamigambwe mm-hmm. mu bisanzwe urabona ko hari abantu bashamiranira kandi bakagiranira nabi ikindi novuga eh, ni niki bita abene gihugu barinzi mm-hmm. peuple surveillant mu gifaransa ni ukuvuga mu Burundi iyo dutoye uwo abatowe bashaka ko duca tugenda kwiryamira mm. kandi dutegerezwa gukurikirana ingene bariko baraturangurira neza ivyo batwemereye n'ingene bonyene ubwabo bariko barigenza mhm. ibi rero navyo bibonekera mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike mm. eh, ugasangwa uzi yuko amwamwe muri yo asa nayagiye aragira ibibazo ugasanga hariho bamwe bafuse ayandi akora mugabo ugasanga ntibiboneka neza eh, aha ndabona hari hagahaze akanyuma nohereza ko mhm. ni umuco n'umugenzo wo kuja inama n'ingingo mhm. iki nicyo bita bonne gouvernance mu rurimi rw'igifaransa mhm. kuja inama n'ingingo ni ukuvuga uyu utsinze amatora si wewe wenyine uba utegerezwa gutwara urategerezwa kumviriza n'abo watsinze urategerezwa mu gifaransa hariho majorite ni ukuvuga umugambwe watsinze amatora na opozisiyo umugambwe utavuga rumwe na leta mhm. nicyo nako ndavuga eh. kuja inama n'ingingo mhm. ni ukuvuga naho woba ufata ingingo akaba ari wewe ushira ku umukono mhm. urakwiye kuza urabaza abandi nabo mutavuga mu myaka iheze ibi bintu byarahatswe kuba ari ibintu bimeze nk'ibigomba gutera induru aho abantu baca bavuga yuko kuganira ari ikintu kibi ugaca usanga amengo ntibayifashe neza ariko ndabona amengo umukuru w'igihugu mushasha mengo asa n'uri karabikosora ko eh, ni ninaba ivyo mbona mu bimenyeshamakuru ari byo ndabona amaze kuja arahura n'imigwi itandukanye y'abantu batandukanye abahoza ari abakuru b'ibihugu abo mu mashengero cyangwa abana bariya nk'umbure nshobora kuba ntazi ngira ngo ikicoba ari ikintu cyiza mhm. muri make atakuvuga ngo umuntu avuze byose mhm. mugabo utu n'uturorero tutwereka yuko tutahabereye maso eh, mhm. demokarasi twifuza ishobora kudashinga imizi ikabangamirwa mhm. kuko ibi naho demokrasi zo imeze gute izi ni inkingi mu bisanzwe zidaharirizwa dutera dusozera ikiganiro mbere kwa honorable martin kugira ngo izi nkingi za demokrasi uragenda ukaburuburana hamara ugacibwa hamara ugacibwa mhm. rucitse biba bihetse mhm. atayungururizo rufise atengurizo rufise biba biheze ntusubira no kugora n'abantu ngo nari nitwaye kuko uri kuramenera umutwe ubusa mm. eh, kuko nta n'ico bazanira kwari kubatesha umwanya waritwaye waratsinzwe nta ngurizo ubukenguza amateka uko nyene ariko garuka kuri ico ico kishobora rero ico kintu yakubwiye ati none ko bivuga ku mushinga amateka amaze gutogwa ahagarariye iteka ry'abarundi bose ntushobora guhagarara iteka ry'abarundi bose n'igihe watajya uhagarariye ubanza guhagarara igi wawe kugira uhagararire mhm. igihe cyose habaye ingorane mu gihugu abarundi baricara bakavuga ati iyi ngorane twayitorera inyishu mm. turabye ukuntu n'urutonde rwanditswe mu bashinga amateka mu gihugu mhm. n'urutonde rw'ubwayi ndaguha akarorero uwo muntu dufate ko yavuye mu mugambi mhm. agahura n'isanganya akitaba imana mhm. umukurikira avahe ntava ku rutonde rw'uwo mugambi ni gute rero wavuga ngo umugambwe ndawuhebye nigiriye no mu bindi ngo nuko mfise manda national mu ncamake ni ukuvuga ko ubuzima bw'umwenegihugu ivyiwe ibyiwe mhm. n'utwiwe byose bikingirwe mhm. hagize hagize umuhohotera uwo nyine abacakiwe two gushiramwo ibirego barega abatware mm-hmm. bashobora kuba bigenza nabi mm-hmm. kandi nyirishobora kuri yavuze ati iryo sanduku si uwo ari we wese azogura rwo bizobikwa mu biro iwanje hazoza uwo intumwa y'iwanje nizo kugurura kugira imbwire akayagwa mu komini y'icangwe yiwe mm-hmm. ivyo biroroshe rero kuko inkozi y'ikibi wampamagaye nk'ubu twarabero muri abero twebwe ico turaba turaba mu makomine ku mitumba bimeze gute mm -hmm. kuko ubutegetsi uvuga ni bwa butegetsi bwo hejuru ngo naka ngo abimushikiranganje ngo naka bedeje cyangwa iki ibyo abene gihugu ntacho bibabwiye kuko umutegetsi arashobora kuza ari umufrodebu cyangwa ari umuporona cyangwa ari umusendevidde muga ntagira icamaze twe tuvuga tuti babaha batabaha turabe gusa ineza yabene gihugu jewe ico nico ndaba kuko hasi hasi tuvuga tuti umunyegi umwene gihugu wese agire ico bita participation citoyenne aterere kungera igihugu cyotera imbere urakoze Olivier umunota hari ikintu gishobora gukorwa kugira ngo idemokarasi ntizihungabane iyi demokarasi abarundi bagezemo ni uko eh, tubandanya twumva ingendo twatanguye mhm. nuko mu burundi twubandanya twubahiriza ibivuye mu matora ariko kandi eh, n'uburenganijwe akitwara bakamwakira kumvirizwa mhm. ariko eh, amatse kurushwa akemera intayishitse mhm. ah, niko twabibonye mu Burundi n'ibintu byiza cyane mhm. eh, ikindi cya kabiri ni uko dukomeza eh, intwaro ibereye nk'uko bayivuze mu ntango zose intwaro ibereye mu kurwanya ibiturire mu gutunganiriza bene igihugu mu serivisi yabo baba bagiye gusaba ibyo tubikore nibyo bizotuma haza demokarasi gashinga imitsi agateka kazina muntu mhm. kubahirizwe mu gihugu umukuru w'igihugu yarabivuze kandi tumurabira ku byo azodukorera kuko nicyo kintu gihambaye yavuze ati by'agateka kazina muntu ubu ntihagire n'umuntu azoza kubinyigisha ndabizi kandi eh, umukuru w'igihugu abivuga Jesu umuntu novuga ngo sindamuzi kuko naronse akanya gakwiye ko kubana nawe no kuganira nawe mu mahuriro y'imigambi mhm. ndazi ko icyo yemeye azogikora twebwe nk'uko duheruka guhura mu nama y'abarongoye imigambwe n'umukuru w'igihugu mhm. mbere umukuru w'igihugu yatubajije ibibazo bikomeye mu bibazo yatubajije n'inyishu twatanze leta ibifatire ko hanyuma igende igwanye ibyo leta tuzosha tubona ko demokarasi ikomeye mu gihugu mu bihumbi bibiri na mirongo irindwi ibi byo gusangira ubutegetsi nawe byumva nk'uko nyine kwa honorable marite ugusangira ubutegetsi mu gihugu byanditswe mu ibwirizwa shingiro uko mhm. ibwirizwa shingiro ryanditse nibaza yuko gushika ubu nta kintu mbona uh, leta y’u Burundi irarenga ko mhm. kuko leta y’u Burundi kwivuga turabye uko amategeko abivuga ntabwo ingingo yagizeko rero umukuru w'igihugu wazoza arashima uwo ari we wese akaba ari umurundi akaba abishoboye kandi nk'uko ibwirizwa shengero ribivuga rifatira ku by'amoko rigafatira ku by'imigambwe itandukanye bakavuga bati umukuru w'igihugu n'icegera ciwe ntiwava mu mugambwe umwe no mu bwoko umwe ibyo ndabona ko byubahirizwa twe tukavuga duti gusangira ubutegetsi bikomeje gutyo n'amahoro bimere neza kandi mu Burundi ndabirabye mbona ariko biriko bigenda neza narangirije kwa professeur Manshimi busa yego mpera aho murangirije mhm. naho honorable Martin yavuze yuko kumwene gihugu yuko uyu cyangwa buriya aba ministre cyangwa abiki niki niki abo mushikiranganje mhm. ataco bimutwaye eh, siko biri kuko no mu kirundi noneho turavye n'ingene bisanzwe bimeze Eh, urabye nk'ingene ah, nk'intara zifise abantu baziserukira mu butegetsi ahantu hakomakomeye ziheza zikaronka akarusho ugereranije n'izindi mm-hmm. eh, bihava bigaruka nka kwa kundi bati ari gusabikanye yego cyane rero jewe ku bijyanye n'ingene twoteza imbere intambwe ya demokarasi tugeze ko eh, nk'uko namwe ndabivuga eh, ndabona mengo birakenegwa yuko abantu bashobora kwicara hamwe mhm. bakabanza bagakosora ibintu bimwe bimwe bitameze neza mu bijyanye n'amategeko mhm. kuko nk'uko namwe ndabivuga kandi ndazi ko ariko biri intwaro ya demokarasi igihe yatangura mu gihumbi kimwe amajana icyenda mirongo icyenda na kabiri na gatatu mhm. babanje gushyiraho itegeko ibwirizwa nshingiro riza rivuga iby'iyo ntwaro mhm. ni ukuvuga rero bipfiriye mu mategeko naho nyene ku rubuga bizohava ni bane none bo kwicara abanyapolitike nibo bashiraho aya mategeko mm ivyo niko bisanzwe bigenda ku buryo naho abantu benshi bakunda guca bihuta kuvuga ivyo ku rubuga mhm. ku rubuga nivyo mugabo ivyo ku rubuga bihabwa nibi mu mategeko mhm. hanyuma rero ikindi rero nca mvuga ni ibi navuze vyo ku rubuga bavuze ko hariho biriko biratora intambwe nk'ibi byo kugerageza kwihanganiranira nk'ibi byo kugerageza kureka hamwe adaharanira ibyicaro bya politike akidegemvya nk'ibi byo kugerageza kuganira mm-hmm. eh, nabyo nyine ndabona ari byiza yuko byokomezwa mu mico n'imigenzo ya demokrasi mm-hmm. kugira ngo abantu batekane kandi bumve yuko by'ukuri intwaro ya demokarasi ishinze imizi mm-hmm. muri make Eh, ntiriwe ndarondogora ngo mvuge iki na kiriya navuga yuko uko ariko nabibona urakoze cyane porofeseri ambasaderi deni bashimiye ubusa ndagushimire nibutsa nuko uri umuhinga mu bya politiki ukaba mbere waranonosoye ibijyanye n'amatora n'imigambwe wakoze no kwitaba kino kiyago cyo ku nama yego naje ndabakengurukiye ndakengurukiye abo twasangiye ikiyago hamwe n'abaduteze amatwi bose kumbure no hanyuma nimwantumira nzo kwitaba urakoze cyane ndagushimire nawe Olivier inkuru nziza nibutsa yuko waserutse hano ku nama uri umunyamabanga mukuru ukaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana ipirona wakoze no kwitaba kino kiyago cyo ku nama ndagukengurukiye Jerome kuko iki kiganiro cavuga ibya demokarasi kandi tukizera ko demokarasi mu Burundi itazosubira inyuma urakoze cyane ubu nishimiye ni honorable martin niteretse ndagushimiye nibutsa yuko urongoye ishyirahamwe abero wakoze no kwitaba kino kiyago cyo ku nama ndakengurukiye na jewe nyakubahwa jerome ko mwantumiye ndakengurukiye n'abari ko batwumviriza bose n'abatwayaze twasangiye ikiyago kandi nkabona ko eh, ikiganiro nk'iki kivuga ibya demokarasi birakenewe ko biba byinshi kugira n'abenegihugu babyumve na cyane ko twifuza ko demokarasi itsimbatara e ku buryo eh, benshi hari abavuga ati nshimire twikeze Gracia Marie Justicia yatumye tuvuga mutubona nkengurukire kandi niyo nkeza rono nawe nyene bari bafadikanije nshimire namwe mwakurikirana ikiyago cyo kunama Jerome Nyenzo Mahenda kiremesheje ndabipfurize mwese kuranirwa mu banyu no mu vyanyu naho butaha unama ni ikiganiro cya radiyo isanganiro Inama abarundi bashira ivyiyumviro vyabo ku vyerekeye ubuzima bw'igihugu kugira ngo uburundi bwugorore